Buenas noches, Sevilla. ¡Oh! ¡Esa palma! ¡Toma! Saca el aprendelo, porque no va a fumar si fuma el profesor. Si sabiendo como él si le gusta, La adulto se asusta, la culpa la tengo yo que quieres me llena el cargado Si llevan los alumnos con el profesor Si ya sabía los vídeos que busca Porque se me asusta, la culpa la tengo yo no te esconda más no me vengas con mi onda, vuelva al sitio que te corresponda. Un tipo violento en el medio del salón, le da un bofetón y ella se cayó redonda. No le deja otra opción, ella mal guarda que está de ronda. Llevarse a este cabrón que pille sombra, fin de la función que se cierre el telón, bajarle el pan y portal de la anaconda. Todos esos tipos los intuyo por su forma, su personalidad y las líneas que lo contornan. El alma de una joven, un vidrio que no retorna. Vamos a cuidarnos y no perdamos la forma. Y yo una explosión estalló un coche bomba que estaba aparcado en la estación. Lo que no entiendo es que el diablo se esconda por siempre a la sombra de alguna religión. ¿Cuántas veces te has creído en forma? Porque tus colegas te han tocado las palmas. Yo te echo de vida solo un par más. No siempre podéis saltar las normas. Siempre preparado para dar darlas. Leyendo los se entornan. Que se y se descargan. Que mi alma va a ser tu alma. Sácate de aprenderlo Porque no va a fumar si fuma el profesor. Si sabiendo como es y le gusta el adulto se asusta. La culpa la tengo yo. Así que sacarme llenas al cargado. Si se van los alumnos con el profesor. Gracias a Dios los pibes que busca porque asusta, azúcar la culpa la tengo yo. Los pibes del adelante no carterita ni cisante, se volvió violento igual que antes. Hasta con chaval para quitarle un iPhone, vino un nacional y se lo llevó para adelante. No la lección, la maleantería y sus colorantes, y una pésima interpretación. Yo también vi y que gran peliculón. Siempre muere el prota, no te enteras de un... Porque estás acostumbrado tu cara y tu narcisismo. Da igual quien la haga, siempre pagarán los mismos. Mira que este viejo y te advertí que es muy maligno. Bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. La homofobia, el racismo, el instinto de depredación, guerrero en la misma misión desde tiempos corintios, siento vuestra ¡Uh! oración. Cuando algo te parece normal, por las veces que lo viste hacer mal, es que el diablo algo debe hacer bien, me preparando el impacto frontal. Cuando sientas la pistola de la sien abandones ya tu cuerpo mortal, atardecer para regresar, No de diez para regresar Sácate la gente porque no va a fumar si fuma el profesor. Si está viendo como él, si le gusta, el adulto se asusta, la culpa la tengo yo. Así que saca la arma y llena el cargado Si llegan los alumnos y con el profesor. Si ya sabían los vídeos que busca, porque se me asusta, la culpa la tengo yo. en el aire. Y ahora dime quién llega. Desde los chiqueros siempre fuertes, estos mil que vienen para traerte candela. Dime si no quién lo hará. pasando? Dime quién va y quién llega. Desde los chiqueros siempre fuerte estos mil que vienen para traerte candela. Dime si no quién lo hará. Ni lo penséis, pagaréis todo lo que os llevéis. No veis que voy de blanco y vos veis, vais manchados, comprendéis. Yo tengo limpia mi reputación, miréis donde miréis, me veis. Escuchéis lo que escuchéis, ahí estoy donde estéis, lo entendéis. Estáis perdiendo amigos sin saber lo que perdéis. Os arrepentiréis de haberos quedado solos. Caed como los bolos mongolos Ni os conocéis. El mundo cambió, en mayo fue un 16. 30 años más tarde sigo igual, no me cambiéis ni me queméis. Niña, qué estetas dame la receta. coméis? completas, pero pedid lo que queréis, no os enfadéis, comprobaréis que me la suda como estéis. Busco a la diosa que me hechicen no en un backstage, ¿eh? Todo no es como creéis, no me imaginéis vendiendo el rap por un cambio de siglo. Desde los chilenos siempre fuertes, 2000 que vienen para el de Y Dime si no quiero hará, dime que se juega sin botines. Todavía no se conocen bien los cines, pero apuntamos al Guinness. Un par de tracks me definen, vengo de Sevilla, aunque mi rap no suene a los amigos de Guinness. Cuando apoquines, a lo mejor me la chupo. Cuando adivine que sabe a choco, a lo mejor se escupo. cuando camine, vigilaré mis pasos. Si un día me callo y te fallo, dime, y saltaré al fracaso. Y con Oraldine, me curaré este bocazo. Haré un temazo dedicado a ese cuerpazo, nena, de mi paso, y de ti paso. Tu grupo y tú daréis el batacazo. Firmaréis un contrato con los de seguros caso, Y a casa, luego pasa lo que pasa. El intento fracasa, el en sí sigue la brasa. Anticuado, se quedan los estilos, Dios bendiga a los bandidos porque sigan estando en el filo. Jodidos por este olor a podrido. Bancos discográficos de sangre dirigidos por vampiros. Aniquilación burocrática de bienes. Automáticas sienes. Tienen a los que mantienes. Diles quiénes somos. Diles quiénes soportan el peso del rap en el lomo. Diles quiénes se comportan como hombres de plomo. Dame un diploma y me lo como. vamos y un duro y no sé yo ni el cómo. Pues, didn't know the lady. No me busques, estoy cerca al filo. Dime que estoy cerca al filo. So don't push me, I'm close to the edge. I guess get didn't know the lady. Escuchen a tu vida. Y sabes que es verdad que me parezco a Harry Potter pero con más nada Que no he cambiado desde mi infancia Bueno un poco, el que ya no ostentación de mi ignorancia Hey, ya reflejo mi constancia en mis tatuajes Estoy acostumbrado a hijos de puta como tú Colaboro con Oscar y tanta ¿Tú crees que hacía falta ser policía para tener mi porra? Cinco contra uno en esta colección de callos ensayo Mientras los demás se enganchan al caballo No sé, lo ¿tú crees que es poco decir mucho? terminas malgastado como el último cartucho. Es la vida normal si estás mal, si estás comprando sacos de sal para curarte las heridas o esperando algo del día como el pan Lo primero no es tener fama de maricón como lo opera. Ando ligero como el teflón, soy cabrón como un marijero. Puedo ser sincero como Juan Vera. Oír discos de rap, tío, hay tantos por ahí. Espero que Chayanne se haga un tema con Jermaine Dupri. Mi mensaje, la mierda me salpica. Culo, fumas si no te invita. No te el saludo. Mi bolsillo está vacío, oh. mi móvil sin saldo. Oh. Pero me ven y la hostia empieza a achacarlo. Ahora sí, Sevilla. Manos en aire para el maestro de maestros, Juan vamos Tomamos la mano ahora de Coria Sevilla. no me enfoques, estoy cerca de Hay un nuevo curso gratuito vigente en la Diputación. Echa tu solicitud, se llama Bailes de Salón. Clases de interpretación o ampliación de dones. Conmigo Sone tocando el acordeón. No te pones que estén al límite las situaciones. Si supieras cuántos renglones te come cuando escribes canciones, te apuntarías al curso. Pero soy un peluso, no hay bailar de maricones. Luego tendrás tu uso como la peseta. Por eso el curso es apto para niños y puretas. Vas para el barrio, dile a Pedro Pablo que se apunte. Que de clases actitud si quieres ser un yunque. Cada mente es un búnker, cada boca un tanque, cada porro una palanca en tu telefunken, que no te tanguen nunca. Bailale con las palabras cuando busquen bronca y afronta que la primera clase es un desánimo. ¿Cómo tienes en vinilo la maqueta de Cannibal, rostro pálido? Yo le respondo sin ningún pudor, te estás quedando medio mongo de mirar al ordenador. No tiene ni un CD original, pero querrás sacar tu disco y te lo compremos, lo puedo imaginar. No, nina, nos vamos a ruina, ya lo verán tu nómina, no dices tú que vas vivir del rap. Baila con las palabras primero y articula al fondo del camino te espero. El niño suelta por la boca mierda más grande que el pero. El Charlie del tema le suena sonajero. Pasa ligero, deja tu abrigo en el perchero. Tenemos invitado, enciende tu mechero. El nuevo monitor se llama Juani. Enseñar el paso número 6 Bienvenidos principiantes al curso para novatos. Empecemos con un pareado en el 4x4. Es cómodo y sencillo, además tiene una ventaja. Queda guapo hacer caer la rima encima de la hoja. La práctica te dará la soltura y habrá tiempo para florituras. En el cursillo de estructuras del profesor Sato hay que ir asignatura por asignatura. Y una mala base pasa factura. ¡Vamos! Sevilla 1, grande. diluida perdida perdida. Culturízate, mira la o el viva. Todos mis hombres hoy no van para arriba. ¿Para qué engañarte? Soy el único que clavó una rima en Marte. Nunca nadie te dio tanto por tan poco, así que ven a verme. De chico el coco, ahora la coca, tú cuando te duermes. En el base del rap yo sigo siendo un germe, Madin Spen, aunque parezca un meme. Madin germe Por mucha pasta que tenga no visto Giorgio Armani con mi Harmony. Hoy quién va a pararme a mí, ¿verdad mami? Yo saliente VE2 en tirantas y es un cani. Hoy voy con mi hombre de peso, Randani. Demo, pásame eso, ¿qué pasa? Que no hay más para mí. No sé por qué busco calor en la nevera. Creo que es miedo a que el rap no sea lo que era cuando cambie la era. La primera vez que me viste dijiste, ¿ese quién será? Tu hijo irá a verme al Museo de Cera. Sabadell, Pino Montano, empieza la vera. Cabrón, viajo en tercera, pero mi rap es cera de costa. costa. Disfruten del show. ¿Cómo es? Disfruten del show. Disfruten del show. ¡Todo no repito, hardcore tipo, duro chico hasta el 3000 y pico. Con mi doble rap seco, estilo cerrado al calameco. De gran doble bepeco y al hip hop entrego fuerza, alma, mi cuerpo entero, protegiendo al mundo de agentes externos. Es fácil caminar por la calle mirando al suelo. Como yo lo hago, frío como el hielo. Golpes de bombos y cajas provienen del cielo. Me aturden, no hay milagro ni el Lourdes. La inspiración la coges, la plasmas luego. Explosiones en fuegos, artificiales fuegos. Ráfagas de histeria en la más absoluta miseria. Atento, que yo siempre fui un tío accesible, ahora cada vez más inaccesible. Tengo potente tiro rayo, fundiendo vuestros fusibles. Si buscas presión en el cuello, estoy en ello. Ahora vuelto yo en el micro como buenos tipos nuevo raspa tu vida, mi ama. Ahora siempre fuertes colaboran con la trama. Barcelona, Sevilla, conexión. Controlamos nuestras zonas, subimos el listón. Zona bruta, ya voy. De la luna a la luna voy, de la luna a Marte. Ya sabes raparte, el estilo nació para atraparte. Nuevo hardcore, pa' que te artes. Mi cartel reparte, ya sabes. Fat capo, aquí delante. Nueva mierda para tu oh. estante. Y Dice de costa a costa. Disfruten del show. De costa a costa. Disfruten del show de costa a costa. Disfruten del show de costa a costa. Disfruten del show. Disfruten del show de costa a costa. Disfruten del show. mis piratas sevillanos, sobre el cofre del muerto, yeah, una botella, se llevaron el resto, manos en el aire, con diez cañones por banda, ardiendo en copa toda vela, ya más corta la espera. Con bandera negra, tibias y una calavera espera. Vengo a pillar la tela, vengo a saquear los mares y siempre soy seguido por mi estela. Doloroso como la última muela, soy mi único juez y después juzgaré quién se cuela, quién se sale, quién me la pela, quién me la juega. Sacando letras del centro del corazón y lastimándoles, trayéndoles, matándoles, espándoles tallando los demás árboles. ¿Cómo lo ves? Si pongo barcos del revés, que yo no busco tesoros, soy un tesoro de cabeza a pies. Siempre brillan mis ojos en mi rosada tez. Necesito el ritmo como el agua en pez y de lo siempre fuertes nunca ser Abordando barcos, surcando musicales, mares, mala, dales más, no saturate. No compares, son rimas iniguales que por extraños lugares rulan, Aposando siempre por los pares, brutales males traemos, como el club siempre grandes planes tenemos, destrozamos grandes clanes de piratas, clones, memos, hacemos lo que queremos, vemos como el viento nos impulsa y tú vas a remo, soy el pulpo que le dio por el culo al capitán Nemo, trae más ron cabrón para la tripulación que siempre venceré 15 hombres sobre el cofre del muerto. La botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto La botella de ron, 15 hombre sobre el cofre del muerto. La botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto Una botella de ron. Están preparados para el hardcore. Moviendo el cuello así. Quedaos con esto. Esto es un secuestro. Nosotros con lo nuestro. Yo me saqué mis castañas del fuego. se Sevilla City 2003. Quedaos con esto. Esto es un secuestro. Nosotros con lo nuestro me mis castañas del fuego. Sevilla City 2003, comiendo los juegos. dieron siempre la opción de elegir. Escogí, no todos fueron aciertos. También me confundí, pero supe seguir hacia adelante. Tenía talento, pero no un poco lento. Sabe con quién menos esperado llegaría mi momento. Mientras tanto, intenté urgentemente hacerme fuerte. Inventé nuevas formas para alejarme de la mala gente. No, pues esa gente que te permiso lo parece. Sino oh. de los que van con otra intención, están en tensión hasta meterte en los verdes. Pasaron rápido los días, los meses, los años experiencia experiencias buenas y malas, pero siempre subiendo daño. Ese detalle no evitaría que me hicieran daño más. En la calle me sigue contando y rapeando familia problemas. De preocupaciones, situaciones de terapia Emociones fuertes no me sorprenden ni me superan, me entrenan. ¿Te enteras? Cosas importantes por las que luchar. Nadie me puede frenar. mucho largo, oh, llámame oh. No pongas límite a la idea. Más allá de la moda se mosquean. Hay una bolsa para vomitar bajo el asiento. Agárralo, fuerte como lo último. Ayer fue la presa, viene el tipo a ponerte el y fue de la música en esta nube tóxica va que el léxico encimo así me explico explícito como una muerte en vídeo anfibios al del charco super la marca domino el texto incensurable a veces tu cerebro abarca quiero escuchar de nuevo que esto no son formas son bombas como un palestino suicida en glóbulas oh, bienvenido a este sector del folio que cuestionarán mañana es odio glory el tónico les esclaviza el pánico sé que les puede esta balada como clavada dentro pide el rendimiento de esta alma cerrada por cierto ¿dónde LP llega más gente fama. Nosotros con lo nuestro, mis chisme eso se llama. Estás con esto, esto es un secuestro. Nosotros con lo nuestro, yo deshacía mis castañas del fuego. Sevilla City 2003, comernos los huevos. Quedas con esto, Vamos al aire, esto es un secuestro. Nosotros con lo nuestro, yo me saqué mis castañas del fuego. Sevilla City 2003. los huevos! Te lo dije largo, respeta las señales del cielo. Que los hombres no se miden por los pelos de los huevos después del 2-0-0. Corporación de Hermoestética acabará con el significado de follar a pelo. Mi corazón está bajo cero. Busco el amor en un cenicero. En esta letra seré sincero. quiero! Siempre es una herida lo que esconde la armadura de un tipo duro. Mi herida es que la vieja escuela pasó de mi culo. Montar mi imperio se convirtió en necesario que sabrán los desterrados lo que es estar solo en tu barrio. Luego estaba el Micael y los FX, igual te robaban que te pintaban graffiti de competi Estoy hablándote de respeto, como si viniera el Yeti. Desaparecieron esposados en la parte de atrás de un BX. Empecé a hacerme famoso en el barrio con las cintas que grababa, Sevilla lo notaba. Perro cachorro ya la ladraba. Ese CDK pasaba de casete en cassette, escribía una letra al mediodía y otra cuando mi vieja se dormía. El encima prolífico de puta España, al que luego media puta España intentó siempre copiar las mallas. Fue con la bota que colma, donde mi barrio yo con tal cantera empezamos a crear escuela. Ese C de cada nave ya despega, si hay un hueco pues es lógico que meta a mis colegas. Una adicción al aerosol tan fuerte como al odio montó el NSO. Éramos un barrio con mantines propio. En sí se mierda, estáis fuera del coloquio, por mar en Tokio. Y por decir como Pinocchio. En Los Ángeles dije, el rap en Europa es grande. En Francia dije, el rap en España es grande. En España dije, el rap en Sevilla es grande, en Sevilla digo. Pino Montano, el barrio grande. En Los Ángeles dije, el rap en Europa es grande, en Francia dije, el rap en España es grande, en España digo, el rap en Sevilla es grande, en Sevilla digo, Pino Montano, el barrio grande. moviendo el cuello así. Sevilla. el Sevilla. No para de sonar, no vuelvas a llamar, estoy con la música puesta y no para de fumar. Estoy con... Y estoy con mis hermanos, el último gramo y un gramo que tomar. El rap que traigo dinamita, te obliga a matar. La mala vida me corrompe, me voy a suicidar. Con mi hermano ha viviendo como pasan los años, haciéndome daño, la vida empieza a pesar. ¿De qué escribes? ¿De qué vives? Dime, explícame tus límites. Siete años en el Tíbet, dime quién mueve estos títeres. El barrio no es política, aquí no se sueltan mítines. El suelo está rompiéndose, el cielo llorando vírgenes. El juego, dibújalo si tienes píxeles. Choca contra ver mi son mis síndromes? Chíllame porfa, 20 segundos, una tropa. Ah. En el sofá de casa con el tráfico y sin golfas. El barrio nos define como somos. Esto es un LP primo, no una puta promo. Yo no pliego aplico plomo. Doblego, brigo como un viejo tiburón con cicatrices en el lomo. Llego al barrio, pico como un vecino grita. Llego a casa al carbo y me encuentro grabando al pájaro. Nueva sangre, nuevo estilo, cerebros insanos. 41015, el Pino Montano. ¿Qué pasa? ¡Uh! Y no está, no está, cambiando el juego, chico, prueba a la la. no es ese rival, siempre fue el barrio fuerte de nuestra ciudad. Ah, Y no está, no está, cambiando el juego, chico, prueba a tocar. la. Entro a rapear y ha pasado un ángel. Traigo flow más gordo que las chetas de Gianna Michaels. PM mi barrio, a mi zona, los mares. Esta bestia se crió entre parques, litros, goles y naves. Los chicos del bar, bar del barrio buscan polen. 6 a las 6, el carbo graba los controles. La casa del rap está en la casa. Aviones pasan lento avisándonos los talones. Pillo tabaco, copa, fuego y papel. La bomba. Sabe mi barrio, nunca estuvo la sombra. Aún sigue en la onda que creen flow pero fiel, sigo fiel, no andes al tumbano con mis orígenes. Fui con un mi tío, sacadme del bar, ¿ya? Voy, Los que nunca supieron tirar la toalla. Camino al parque y sufro el engaño al entrar, o mejor pego de llamar al dedo y quedarme sin plan, ¿Qué pasó, familia? ¡Ey, yo! Uh. Y no cambiando el verbo, siempre la existe rival, siempre fue el barrio fuerte de nuestra ciudad. Y no cambiando el juego, chico, prueba a tocar. Nada, no existe rival, siempre vuelve a los puertos de nuestra ciudad. Llega las tres, de espera Tomaste vídeo nuevas, grabo, prepara un día de provecho fuera de mi cueva. Se unen siete fieras, chicos del barrio, estilos de piedra. Basuro y letal, consumo de piedra. Apuesto que pierda, se ven contra las cuerdas cuando llega la esencia PM entrando por la izquierda. y es caer. Su flow desde la atmósfera, lluvia de astros. Ves, Alberto ya terminará de completar. Mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Abro la boca, es necesario. La peña está loca, no hay adversarios. Soy la palabra de Dios el perfume de Dior de barrio. Son mil litros de queroseno, enciéndeme la calle, cada día lo componemos. A pesas del cis como medallas en mi cuello. A las dos en el parque con cada nuevo. Sevilla, ¿qué pasa, tío? cambiando el dedo chico va a tocar Ana pues ese rival siempre fue el lado fuerte de nuestra ciudad montana está cambiando el dedo algo chico prueba a tocar. Nada, oh, que si se rival siempre fue el barrio grande de nuestra ciudad. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! Muchísimas gracias. ¿Qué tal si hacen coincidir este aplauso con el ritmo de las palmas? Del primero al último. Sevilla, no todo iba a estar en el cartel. Aún quedaban invitados por confirmar. Traigan todo el amor para Javier Pérez es tan sencillo se lleva por el mantel a veces me da por recordar que cada cosa de la vida me da vida por la forma en que la miro y que la mejor cosa que pasa es pasarlo bien los problemas solo llegan porque dice la duda no hace nada si no le das el poder para hacer nada más bien no sé qué pasa mañana la vida me cara pero sin nada para pararse voy a estar otra semana con esta vida insana disparándome balas pa' frente te llana cada vez, con esa gana cada vez, y suficiente cada vez que te por creer. Algo te dice para que te piensas, dice que que en ese momento tiene que suena. Cara B, todo tiene una cara de, todo tiene un lado positivo, que los ojos no lo ven, esos cabrones nunca lo ven, hermano. cansado cada vez, más cansado cada vez la cara todo tiene una cara de, muy grande Sevilla, que los ojos no lo ve, no lo sientes como el alma muerta. Llegarán las noches más bellas llenas de oferta. Sangra los nudillos, vuelva a golpear la puerta. Mas nunca he puesto una mano encima de cerca. Aunque la vida te ofrezca un crudo chascadillo hay que saber ver la belleza de lo sencillo. Fuera el oro, fuera los anillos. Fuera lo que fuera, lo que me atujera, pa' mí son mío, Hay quien piensa desde que exagera, y todo puede ser lo que tú quieras, de una manera. Pero loco, ya nada como era. No cuesta abrazar, no debe ser colega, que has echado talega. El avión ya no despega, que te no No me llama algún amigo, es porque no andará. Pero el adulto es una enredadera, que crece porque los colegas están como una enredadera. Mirando siempre el lado bueno, hermano. No Y no ve, cansado cada vez. Vamos cansado ya la vez. Tiene una cara Muy bien, A no lo real, real, real hip hop. Real, hip real, real hip hop. Real hip hop. Hip hip hop. Hip hip hip hip hip hip hip hop. cada dos años cuando un disco editamos, mejor me callo, mano, te dolerá saber. Ahora ponme esa etiqueta, venga, carga esas maletas, no me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo. Mi nuevo es un martillo, mi casa es un castillo, le saco brillo a todas mis letras, no nos las jugamos. Mi polen amarillo, mi disco en el rastrillo, a los chiquillos no los estafamos. Yo soy la voz del barrio, La burda del radio me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio. Yo soy el mercenario, para el este ario Mi en es legendario, pago en la tienda con talonario. 2006, el nivel por las nubes, casa con piscina. A 220 todos se estampan, el satu te canta, yo odio el champán. Tengo el mejor polen que probó esa garganta, luego todo se achanta y van tirando de alquitrán. Es Mira esos ojos rojos que de escoria, parece ser que vengan buceando desde el esa mierda con mi prueba. Ah, es que yo tengo el estilo que yo quiero estar. No me entero de una mierda, Sevilla. Así, sí. Mi nombre es Senior, soy un bohemio y pollo con los calcetines. ¿Cómo? Colega, visto estos botines. me de copa por cualquier garito de Madrid. Tendrás que pagarme tu a entre en tu Y yo ya soy un MC. Vuelo tu emboscada, te pintas tu aquí, yo salgo en todas las portadas. Tengo la cuartada, la cuenta salvada, el Oscar cuenta sobres de billete y luego lo separa. Con las cuentas claras, te pongo a bailar en la tarara, con siete balas bajo mi almohada. Oye, Sevilla, ¿qué está pasando ahí fuera, hermano? ¡Pum, esa mierda con que yo tengo, el estilo que yo quiero ser. Hasta aquí no llega vuestra sonido. hermano. Ando por la calle con los cascos mientras canto. Me ven por la esquina y ya me abren la puerta al banco. Tampoco es para tanto. Si mi hombre me siento, rapeas como el puto culo, cabrón. Atienda a tu sargento. Tu vida es un disparo, tu vídeo es un descaro. Dime quién te ha prestado. Esos coches tan caros. Tengo contratado a cinco tipos para el directo. Todo bueno buenos por supuesto. Mi grupo en pleno efecto. llama este grupo? Con técnica matá con táctica natá micrófonos catá envidias desata, colores desata, ¿quién? ya noté Soy yo así como el té, con la esencia topé, tope Cuando escenario pisé, entonces me costé Me di cuenta porque el ingeniero en el micrófono rimaba con la E Esto sigue así, en el barrio nací En el barrio crecí, en el yo descubrí El arte lo escribí, sobre un papel así Saturnas en el micrófono se lo hace con la I El pollo me metió, hoy solo quedo yo Nada se me olvidó, grabado se quedó Cuando el rap me descubrió, cuando el rap me secuestró En las al Alcázar Satur, rimando con la O. Astillas de bambú, Z-A-T-U. Cuatro letras tú que te dan por el Q. Lo juegas sobre tu mu, fraseando con la Más Singer tú en el micro, no lo frena ni el Duduna. 35 rimas, 20 líneas, 5 vocales, cuenta. ¿Cuánto 35 rimas, 20 líneas, 5 vocales. Compite. 35 rimas, 20 líneas, 5 vocales, cuenta. 35 rimas, 20 líneas, 5 vocales. Compite, cabrón. o placas, gordas nunca flacas. Esta es la furia que no se aplaca. Disparas pero no me matas, el estilo contraataca, al igual que el plata, absorbo a los demás colores y a los rimadores que se creen mejores. Haber pinchado una tarima, no llores, ayuda no implores. Si no has tenido padre, aquí tienes a tus tutores, quemando el micro con mi rima glicerina nitro. El fluir de mis poemas hoy se en litros, porque hoy derramo rimas, soy homo y dejo Roma en ruinas como al guerra. Hoy me sube la ruina más que sería de abril, pues yo soy la pestequina que lastima, destruye tu jornada matutina Escribo letras imborrables como la tinta china Los Oscar fuego lento, Invento la próxima tan próxima ya está que casi la siento Abre tus ojos Respira mi fragancia Arrogancia ah. Sesenta y tantos minutos de estancia Arrogancia en líneas Ahora chillan niñas Me adueño de la escena agachate, provócame que el salud de las viñas Que tengo el vino y la viña Las cosas hacemos la piña A V, e de rapiña Tú, no, no, no Lo busco, lo caso, lo como yo Yo, yo paso del resto y por supuesto no, no Atesto a animal muerto, no, no Camino recto es enfoque directo mi futuro perfecto, pero tu enfoque directo de tu futuro perfecto es mi misión proyecto. Yo con mi gente conecto. Cuando se habla de estructura, soy el gran arquitecto. Por eso si jugamos, la jugada maestra llevamos. Uno cada veinte, La técnica que utilizamos. así vamos. A peso porque vuelo nuevo. Si puedo, me muevo. Ya conocéis el juego. Si jugamos, la jugada maestra llevamos. Uno cada veinte la técnica que utilizamos. acepto porque vuelo a nuevo. Si puedo me muevo, ya conoces Es destruir en sí. Es escoger rimas blancas y ritmos negros y crear el gris. Es doloroso como abrir una herida y luego hacer pis. Mi rima es mis. Puedo ser seco y dulce como el anís. Tener trucos guardados en la manga como tamariz. Puedo ser todo lo contrario al parchís. Que cada 20 rimas me como en sí. Ya ves que así nunca me ha ido mal. Sigo aquí cantando, bañadando, representando mi peña, leña sureña, contraseña del siempre fuerte que enseña. Que se enreda la greña, al papel del sí desempeña y se empeña en la la peña para todo el que se dete, Sin por el parque, esa es mi Soy la voz que grita en la jungla y te preña. Soy la voz que hace arder tu cerebro. El ingenioso ingeniero haciendo el gamberro, perro, si jugamos, la jugada maestra llevamos. La técnica que utilizamos. A peso porque vuelo a nuevo. Si puedo me muevo, ya conocéis el juego. Si jugamos, la jugada maestra llevamos. Uno cada 20. La técnica que utilizamos. A peso porque vuelo a nuevo. Si puedo me muevo, ya conocéis el juego. Una, porque somos libres. Dos, porque podemos. Lo hago por las mujeres grandes y por los hombres buenos. Lo hago por nuestro río y por el carril bicicleta. Lo hago por la cartuja, el alamillo y la barqueta. Lo hago por cada barrio y cada plazoleta, Sevilla completa, lo hago por la Giralda y su veleta. Yo lo hago por amor, hermano, yo soy un soldado. Y lo hago por ustedes que han pagado 20 pavos. Soy el canto del esclavo, el corte del afeitado. Lo hago por la Alameda y por el Prado. Lo hago por mi hermano, por los momentos malos que pasamos. Lo hago por mi familia y mi gente en Pinomontano. Yo lo hago por placer, no lo hago porque me lo exijan, lo hago por mi mujer y por mi hija. Si me preguntan, Satu, ¿por qué curras en sí? Pues porque tengo los huevos como el caballo del sí. ¡Oh! ¡Manos en Tiempo que soy. Dejo de pensar más que todo lo que importa respirar. Oh, oh, oh, Como el aire me voy. Lejos del al vuelo por el cielo solo y sin motor. Sé bien lo que soy. No tengo otra opción. Yo le hablo directo al corazón. Yo no sé ni por qué en vez de encontré una melodía, desahogué mi rabia y no sabe. Nunca pensé en que pasara. Mi cabeza lucha por sobrevivir no descansará. Me lancé y me dejé llevar, he nadado en aguas claras, chicos. De mis armas no pueden ver, pero mirando de lejos sé que no lo vas a comprender. era un chico sin futuro, casi sin regalo en vida porque no había un puto duro. Por tanto es vecindario en tiene música en contra el refugio. Pero me dio ningún barrio. Para hacerlo diferente, oh, por llegar oh. a gente y trabajar como un demente. Por sacar la rabia y el amor nadando contra la corriente. Y lo que ya grabé. no pasaron a ser Que día cada no sé a dónde voy. Y se me pasan los días. Y yo solo ando pensando en oh, que siempre oh, pasa otra oportunidad y no, no Y que entraba con nadie te por la fe y siempre pasa lo mismo. hablo con Dios. Cumpliré con creces mi designio, plantándole mis huevos a la Se sacó un cúter de la manga y lo exprimió, y me pinchó, primo, apuñaló a este genio. Firmé mi normativa y mi convenio, pasé a la nueva liga, juego en serio Miro la vida de otro modo, si lo grabamos juntos codo a codo, vale, lo hago, si no, no colaboro. Sobrevivo contando mi miseria y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia. Oh. Y lo hago mirando un Sony Xperia, oh. la mente sobre la materia. Si tía, yo no entono melodías, pero escribo cosas serias, tocar fibras lo que impera hoy día. Después de colabos y feria, el primer tema que hacemos a media va sin prejuicio al escribir con el lema más valiente Así que quien le convenciera y le sacara de esa cáscara la vida y emite facturas más caras, ya se arrascará. Nadie más que nadie y algo es algo que es mejor que nada. La misma mirada con los palos, algo más que nada. El tiempo que soy Dejo de pensar porque todo lo que importa es respirar Como el aire me voy Lejos del dolor puedo por el cielo otra vez sin motor Sé bien lo que soy no tengo otra opción, yo le hablo directo al corazón. ¡Oh! Muchas gracias, Salina. Yes. Mucho amor, este Lo que digan me la trae. ¡Oh, oh, oh! desayuno y hasta que me acuesto. Ando con la cabeza como un tieso. Siempre me molesto y aunque pase el día puesto vivo, con retardo siempre. Manipellas con mi humo. En Madrid con ese de yo me lo cubo. Nunca me el consumo, ya lo fumo y tú no. para relajarme si lo creo oportuno. Y lo si me siento vacío. Cualquier trabajo que me den, no, yo no me fío. Un gordo más del fumando hidropónico nocivo. La vida para fumar nos dio demasiados motivos. Siempre vecino, pero lucho y siempre sigo. Solo proponiendo y pensando en un motivo. Fumo, pero no me he vuelto un vago. Hey. Hey. Hey. Ya no lo miramos, se llamaría. Y medicina para subirte el ánimo en un flip Oh, le quise tu fumando, no me colesca. Yo gané tu el te está sobreviviendo en Babilana, pánico, control se le hace indicado, se el fumo no pierde práctica, el fumar no da fatiga, aunque mala, saca grito y pícara, te he visto que soy un fumado y hoy todo clica, este flow salpica, al arte del con gordincita, una pincelada de en la vía, que y cervecita, cuando la cosa se complica, se tu es no hay problema, primo, me comete fría, no fría, homie, me crianza llena y al día, hablando cuando debía, Ahora que brillo, no brilla mi bolsillo. Verano 2003, con tu planeta, paquetillo. Tengo un poco de polen y un librillo, algo sencillo, aquí para ti ni el estribillo. Todos ¡Oh! serás más rapper que yo cuando te patrocinen calzoncillo, pero para entonces ya tendré colmillo. Saldré al pasillo a limpiarme el culo con la ropa, sabiendo que aquí nos medimos por la peste de la boca. Por la mañana toca, visita el roca, humeante entre mis labios, el primero de bellota. ¡Oh! Entre mis manos tengo la hip hop nation, hermano, así cagar es mucho más sano. Y me almorrano me salen lombrices de lano, escriben con sangre ¡Vaya, voy! Miro a la vida los ojos y la puta lleva una glock. El cojo en números rojo soy yo y mi dolor. Mas yo no aflojo cuando escucho el tambor que entona un requiem por una sonrisa. Mátame deprisa, pero hazlo de amor. Mi templo no tiene tejado. Mi tiempo es oro, yo contigo ya soy un deudor. Regando el tiesto que contiene mi flor y todo mi gene Al grito de ahí viene el benefactor. Una pistola en la sienes, créeme, me viene mejor. Saco mi mierda por higiene, así calmo este temblor. Llevo ya un año sin meter la pata por el alcohol. A mí me mata el cubata y la resaca mata mi humor. Yo no culpa a quien lo suelta, culpa a quien se cree el rumor. Va detrás haciendo bulto, siendo justo es lo mejor. Ya que así no vio venir de cara. Fumando frente al tendedero, solo es pero a que la ropa se secara. La verdad yo te la doy sin dar ahora nada la para. Estoy pensando de mudarme a Guadalajara. Pues mi niña está creciendo, no como Escarlata Jara, Cuando en mi casa faltaba un político lo robaba. Tan triste y tonto, tenés treinta y tanto y tenés que aprender. Tronco, llueve y truena tanto, ¿cómo va a volver a atender? Por mucho que entrene no lo vas a entender. Yo veo pureza discutir como niños de 23. Papi no descansará que no ponga en la mesa un plato para cenar. Mamá me llama, maldito pa' que andará. Cuando sea madre, mi hijo, la gente entera. Ese es el drama, papi no descansará. Hasta que no ponga en la mesa un plato para cenar. Mamá me llama, maldito pa' andará. Va la conciencia fuerte y con el alma con barra. Mira mi vida ya es poca, yo vivo por ti, el nombre de papi está en boca de muchos, que eso no te haga sufrir. Yo ya no escucho esas bocas tengan o no que decir, pero a ti no va a gustarte cosas que dirán de mí. Yo sé que así como así desaparecí, dirán que les quite tal cosa, nunca lo que ofrecí. Mi niña hermosa, eso siempre fue así, sabores cítricos, te acostumbras en la vida, todo es cíclico. Recuerdo sus halagos cuando vine y te vi, pero después les dio coraje cuando lo conseguí. Chile, Argentina, Brasil Colombia, México, en fin. Perdí 10 kilos en el camino, se le echó un figurín. Voy con la losa de vivir en Walt Disney. Un pato treintañero al que las quinceañeras ven como un cine No hay me que un caso Le doy vueltas a mi coco y al guinde. Eres mi ángel, papá es aquel que se recrean los panales de tu rica miel, el aspersor que gira firme llega a este vergel, y por mi fena nunca cabalgo el negro corcel. Papá es aquel que no te olvida y te lleva en la piel, que vive a oscuras y en tus ojos ve el amanecer, que su locura fue la música y querer creer, quien diga lo contrario miente, al menos te dirán que lo intenté y no descansará ¡Oh! hasta que no ponga en la mesa un plato para cenar. Mamá me llama, a ti toca andará. Cuando sea madre mi hijos es que las entenderá. Ese es el drama, papi no descansará hasta que no ponga en la mesa un plato para cenar. Mamá me llama, a ti toca andará. Va con la conciencia fuerte y con el alma tu embarrás. puños en el aire, familia. Guerreras y guerreros, quiero todo el amor para mi hombre, Chabu Guacho. Líderes. Somos chavos, somos líderes. Ahora es el tiempo que consideres cuando se pone. Donde corrupción, familia. Ahora quiero ser amada y difamada San Fermín es la manada, donde está Marta enterrada. La justicia decide que sean cuestionadas, doblemente violadas. Una fue el agresor, otra fue el que lo ampara. Se dispara con las redes cerradas, escribiendo con bala empañada mampara. Perros cobran, cabras corren, recalificar de picorre, en los morros, multas con los porros para que ahorre cortinas de humo pa' que engorren Me dan la forma pa' que me amolde. Yo prefiero estar en la calle recogiendo cobre. Guardia civil, policía, no son gente noble. Defendiendo un presidente que te esconde un sol. Desde la playa te invito, va. Aquí no es delito robar. Hace chalecito por todo el litoral. Verte solo químico al mar. ahora vuestras penas al bar. Espinas en la espina dorsal. Visitas a través de un cristal. Puta jaula mental. Comprar el ministerio fiscal. La verdad como un pedo en el ascensor. Aguanta la herida hacia otro lado porque a nadie le incumbe una mierda hasta que tocan tus cosas. Levantar una pancarta de basura camposa. ¿Y ahora qué? Miro tu periodismo sesgado y no me lo mamo. Me he vuelto intolerante a la labrosa. Qué rico es el error del vecino. Que pague sus impuestos para que el rey case un río tu es carne de casino, el derecho es invisible como el fútbol femenino. Perros cobran, ratas corren, dame ese disco duro que lo borre. Todo para el zorro, no vigile el ojo de la torre, Carroña, No hablo de madre ni de coña. lo terrorismo cuando el Esa mami tiene miedo cuando el banco acosa. Tienes en la puerta una patrulla hermosa, porque el coche en el pecho una fosa. Sobreinformados opinando con autoridad. Puedes sentarte en el dedo del medio salvación, Breda Un poco de curiosidad y buena educación. No solo la tecnología tiene educación. Babylon con descentralización, gira pirámides, tetraedro, bomba pilongen, bomba Mano arriba, eso es.